Liburu bat aipagai goizuntan Mondernik Katexizma eta atzo prentxari aurkeztu diozu, Michel Ojonoz, egunon? Egunon. Hala, zukidatzia eta lehenik titurua, lehenik Mondernik Katexizma bada itz bat, ese bat ezagir duzu, xizma austuraren markatzeko, ba, ez da berritasuna. <laughs> Egia da, ez berezi bat bat dela, kolore diferentakoa, eta forma ere diferentadu. Beraz, interpretazio izpailu interpretazio diferentak egiten aldira, nik uste, bakotxak ikusiko du zoin einen din. Zuk zoin eh, nahi zinuen eh, markatu? Ba, behar, nahi nien markatu ba. Zenta ez hori barnean da, ez da barnean, heldu da, kanporatzen dute beste izkiek, hori xuxen <laughs> neok ez du jakinen edo bakotxak uh, eh, pentsatuko du. Baina iduritu zau, uh, berzela zerbait erakutsi begian ikusteko gizan, zenta ese hori beste izkiak, izkiak bezala, ez ari balitz gauzak eh, argi egi, sobera argi izaren ziren, eta behar bada makur. Orden hor ulertzen aliteikena, ez dakit, titulu hori bakarrik ikusirik, eh, eh, bai, zuriari naize? Ez da, ez da. Ez du zuten? Ah, bai. Eh, ez duen zuten. Ordean, erripikatzuko dut eh, ene galdera, orain guan, entzuten hau zu? Ah, eh, entzuten zitut, bai, bai. Bikain, hola hobeki. Ordean, ulertzen aldena titulu untan, eh, beraz, katexizm, esea erdian, haustura, katexizm da, ikasten dena, eh, zure eras, erakaspena hausten duzu, hor, ikasi duzun guzia, eh, haustura bat da, zure baitana? Ez, pentsatzen dut, haustura dela Elizak erakasten din arekilan. Bon, ene bidea ez da beti zuzenian <laughs> egina izan. Esea bezala, piskatola. Ba, nahi bauzu. <laughs> Biurguntsua. Biurguntsua, prezeski, hala izana da. Baina eh, liburuaren finitzian erraiten dut hori, eh, bon, ene katisima, ez dela arras eh, Elizako katisima ofiziala bezalakoa. Beaz, badela alako haustura bat, ba eta hori grekerazko hitz bat da, skizo, eran nahi baitu mostia. Mm. Eta bat dira, bon, izan dira beti, mendez, mendez, izan dira mosturak eh, Elisa Barnean, bon, beren idaien gatik, beren teologiaren aldetik, eta behaz skizmak izan dira. Behaz hor nahi lapskat, eh, nun izan niaur, zuri biziko moztura bat ipatuko dugu istantean, mainan lehenik, atzo prentsoarekoan, hasi duzu gauza batzuen susentzen eta ziruesteko artikulu bat izan da joan albendo astapenean, giristenu batzuen kesua agiri ziren, hor, markaie apespikoaren kontra edo berak darama politikaren kontra nun behit. Zure izena ere agertu artikulu hortan, zentazuk ere kritikatu behitzini naintzineko liburuan, eh? integrista zela erganez. Eh, artikulu hori lotua zinenez ere jende zonbaitzu din uh, zauzkizu, edo bat eh, bez? Bat beden, din zaut, ba, erganez uh, nik salatu nintiela, uh, elkarte hortan aipatu izan ziren gai batzu, eta apespikiak galdeinazin, ez aipatzia prezeski, kampuan, prentsari, hori ez dut onartzen <laughs> olako eh, erabakirik, zenta jendea behar baitu libro beti. Zentsura? Hori bera. Hmm, hori bera. Ha, adirazpen askatasuna, eh? denetan aipagai delarik. Elizaren errebelde bezala ikusten alzitugu, beraz? Nahi bauzu. <laughs> Eta hor markaietek, Prezeski, jardetxi dio eh, kazetari, kaseta hori, baina ez da jakina izan sei hori alde idatzi ditu eta hori salatu nahi izan duzu ere do, eh, bitxikeria. Ba, harrituniz eh, atzo, a, a, gutun hori aipatu utalaik, joan dena abendukoa da, behaz abendoaren emezorzikoa, eta harrituniz, aniz diendek espaitzakiten gutun hori bazela. Alta, astapenean emanada, da, xer diozezen, pluralean jarria da, behaz deneri uh, banatu gutuna da. Eta sei hori aldekoa da. Irakurri duzu? Irakurri ut, eta markak batut, azpimaratutut pasaia zonbait, eta prezeski, eni buruz ziren pasaiak ere, badira hor bos pasai lero. Eta behaz, uh, arrunten eh, dretsua, dretsuan nintzan, zerbaiten erraiteko. Ze leporatzen du, orokorki, koalizio bat badera beraren kontra? contre Ba hori orokorki hori egiten du, benen punduz pundu uh, agertu, eh, eh, agertu idaiak aipatzen ditu eta kontra bere iritzia imaiten. Baina nik onartu ez dutana, da norbait eh, eniburuz ditia, eranez, nik salatu nintila, idaia horiek, ez ez nik bate salatu, eta berriz hemen eraiten dut. naiz eta behaz perspikiaren erabakiaren kontra nizan, behaz eh, taldeak eh, onartu baitzin, ez dut fitxik eran. Baina gaizki hartut, harako polizia gizon bat balitz bezala, norbait eni galdikitia, ea nik esalatu nintin eh, idaia horiek. Ez. Anfendon aie ben, hortan uh, besalaketa usua zen, eh? Ba. kontra, uh, liburu berrian, modernik katexizm, uh, ildo orokorki waiko elizari buruz? gehiago goiko, erizari buruz. Baina, badira, dira, edo bost piko nunbait, ba, apespikiaren, uh, eh, buruz edo kontra neuz nahi duzun bezala, baina, badira, ere, baina ez da gaia, afen, gai nahusia. da gogoeta, gogoeta aldi bat, luzaz ere maiten dutana, oai eh, antxu ene biziaren uh, ondar hilabetetan edo urtetan iz, ez dakit uh, zonbat ono eiliko nizan. Humorea baliatu duzu atzo hortan, Jinkoak eh? daki. Jinkoak daki hori. Jezinuela egun hori, nun, baina data falta zela ejan duzu. Data, da, bakarrik. ez dut finkatia honokoan, eniz hortan, zonbaitek eh, beren gogoetak eiten diuzte, eta bedek mozten dute beren bidea. Nik, eh, eniz hortan, no? Baina denak prestida. Enuke nahi, badakizu, garbiki erreiteko, atzo ez dut edaran, baina enuke nahi, huaiko apes eh, berri mota hortako bat izaitia, ene osketetan, ene kutsatik urbil, hori ez. Beaz, autatiat ditut, nor izanen ziren ene onduan. Eta liturgia osua ere finkatia da guai. Hala, humoria ere bazela liburuan egan duzu. Azpimagatu duzu ere, zure be austura ipatu dugu, edo uh, eh, mostura biziko biurguni importanta, juton eta sortzi, juton eta bederatzean, Afrikatik itzuli, bikario sartu zinen Bayonako katedralan, eta hor, ez duzu gehiago ongi senditu zure burua, hor izan da deliberua pixkatu guntzeko? Bate, bate. Bortxaz sartu niz afen katedralean, apespikiak manaturik, denbora, hartan obiditzen nin. Apespikiak manatiak egiten nintin, denbora hartan. Garaian. Garaian. <laughs> Beaz eh, katedralean sartu nintzen, eta bi hilaiten burian, txuzen ahasuntza horret niz, eta atzo gurek ilan zen denbora hartan nitaz urbiltzen apes bat, eta uh, katedraletik atera nintzen, argunt deskura jatia, argunt triste ene buriarek iran ari nintzala, zer ari iz hemen. Beaz, joan nintzan ene bulegorat, eta dintzizan delako adiskide horrek. horrek. Eh, erreitera, baina eh, zer duk, eh, ze pasatzen duk, eta beaz, eh, bere ala senditu nien, ene bidea, etzela hor, eta bere ala pentsatu behar nira berriz Afrikarat joan. Beaz, kontseilu baten galde egiteko, haren babesaren galde egiteko, egiteko, joan nintzen paiserat, eta hor bintzatu nintzen etxegarai gure herritararen herritararekin. Moderni katexism, ou le secret de la piramide, ere, tituluan gehitu behar da, ah, Michel Ronoz. <laughs> eta ipatzen ginuen ala, be, iruten eta sortzi, iruten eta bederatzean, ala, afrikatik itzulizinela, ba. bi hilarete egon bikario, bai honan, eta gero joan zinela etxegarai kardinala zen ordean? Ez, apespiku zen, apespikien ah, eh, idazkari bezala paixen. Artetik erraiteko, haine bizian uh, eh, borikostan, Afrikan, pasatututan uh, eh, sei urteak izan dira, en biziko urte hobeenak ez dut eranen gehoztik urte bariosak eta... Ba izan endira. <laughs> ez dakit, gero ali buruz. Beaz, bazuten ba, ba zuten alako bazen giro berezi bat eta bestalde demora ginen uh, eh, irutan eta bian partitu nintzen Afrikarat eta eh, kontzilioa ordeona hasi zen eta halako esperantza itxaropen gaitza sortu zen uh, elizan eta hori bizi izan dut Afrikan hori kostan. Hala eta, behaz, apespikurat... Ba, ariburuz joan nintzen, eta... sentzen, demorartan, eta erran afaren anazkon, ene eh, keskak, ene arrangurak, ene intzala hemen guztian, eta nahi nila berriz Afrikarat joan, baina piskat beste gizan. Eta harek adresa bat, helbide bat eman zaun, eh, Belgikan, eh, Bruxelen, hori da SAM, deitzen den elkarte bat, Societe des Auxiliers de Mission. Bon, eniz sartuko zer den, eta bai. nola sartu den, baina maluke garantzia. Baina ha joan nintzen, eta han ene biziak hasik uh, e, berritu zen, alako pizkunde bat izan zen, ene bizian. Hala, be, biziko memento importantak aipatzen dituzu liburu untan, moderne katexismo hortan, e, lau parte edo lau oinari izan dituzula ere, eta beriziki e, zure ilobaren katexima, eta Jose Arregi, Franciscano, oiaren liburua? Ez, uh, go, ba- bestek beste, ba, izan dira abiapunduak? Abiapundu bezala lau uh, gertakari edo liburu edo momento horiak aipatzen dut. Eta hor dion eta hola kompreintut, baina nungi da, zer dira horako idaiak, zer da horako teologia, eta indut ez da posible. Ez dituk uh, eiz bate, hi, doaikai, bideonian, eta gogoetak eintut eta berriz astapen astapenetik uh, eh, hasiniz ikusteko. Eta astapena da normalki edo katishima, <laughs> edo biblia. Eta la kutsala pil bat ah. bezala egin dut nion baitan, eta bibliatik hasiniz. Eta hori da beti uh, erlis, afen, erlisio katolikoan, afen, kirish, niruen zat, oinarizko liburia, biblia. Baina, huai biblia ez da lehen bezala irakurtzen, badakizu aldaketa anitz izan da. Biblia ez dut uh, guai uh, eh, irakurtzen, seminarioan ikasi bezala. Eta hor taik abiatzen dira aldaketa anitz. Ber irakurketa bat egin duzu beraz? Ber irakurketa. Ber interpretazio bat? Arrunt, interpretazioa itz xuxen hauzu. Eta gauza finko bat ere aipatu duzu atzo, ala ere estena mugitu zure baitan, eban jelioa? Ez preseskik. Gerota gehiago ikusi dut, ez zirela beste idaiak eta teologiaren aldetik heldu zauzkigun idaiak ez zirela horiek importantenak, baina evangeliotik. Eleona. Segit, eleona. Ah, evangelioa. Eba, hori bera. Zure azken katesima, zure zuria pertsonala, eh? Enia da, ba. Zenta katesima denek eh, guria... Ez, ez, dautzut zuri inpusatzen, uh, eh, zure <laughs> katesima bon. txikazu, zuria. Funtzean, usteot denek badukula gure katisima proprioa. Eh? Elizak ere zer nahi erraiten aldu, imposatzen aldu, Einan azken finean, bakotsak badu gure katisima gure bizian ez? Eh, bai, erligioatik at, ene kasuan, eh, bakotsak bere Elisa askenian. Ez du balio hemen kohosatzia, eh? Ez. <laughs> Hor galdera bat zait, eh, monderni katesizm deitzen aliburua, nori zuzendua da, eh, behar da uh, ukanoinari bat, uh, kristautasun bat, ala uh, erligiorik gabekoei ere uh, interesabat pizten altzaie hemen? Uste ut, berdin uste ut, uh, eh, ez dena bat ere oinarritua, liburu guri hartuz, harturik, hartuz, uh, astapenetik aldiz, eh? behar da bideo soa asigitu, errandutan bezala ustean, bibliatik uh, asiz, eta gero bibliatik uh, testamentza harra juduen historioa, hori ere laburki uh, aipatzen dut, gero Jesus Eta Jesusen aipatzeko hor baliatzen dut preseski kosea regiren liburia. Hoai anitz liburu bada, Jesusen irudiaren hobeki ezautarazteko. Lehen kondatu daukute, eni ere, zi restakit. Baina harako itxura faltsu bat eman daukute, faltsu bat erraiten dut, Jesusez. Eta hoai badira anitz liburu, lehenik protestanten aldetik diten direnak baina huaid badira ere e, katolikoen aldetik eh, edo ikerlen aldetik heldu direnak, aipatzen duten liburian, horiek irakurtu ditut eh, erotik, funtsez, eta kusiut, bon, arte lagun bezala Jesus, hori ez dela berbada egiazko Jesus. Hala. Justu, eh? Mikel Duvergen ekarpena, Jose Arregirena badirela liburu baina eh, ere jardukiko dugu Michel Oronoz, eta azken asteuntako gertakari nagusi bat ere ordela. Bai, Charlie Hebdoren kontrako erasoa, umorea, adierazpen askatasuna, fedea, erligioa dena horda ere, eta justuki atzo uh, aita sainduak ere hartu zuen, hori buruz, eta berak ez etzela eskubiderik uh, norbaiten fedea iraintzea, eta hortan mugatzen zen beraz umorea eta fedearen arteko hageman hori, zuk Michel Oronoz nola ikusten duzu. E, e, irain bat ute da umorea egitea fedearen inguruan. Gai mimera da hori. Bai. Bo, eniz ni marazkilari famatu etaik, baina aldiz izan aniz, ene biziguzian. Batzuitan eh, izenpetuz moker, eme, o eta bihotz bat onduan marazkiturik moker eta azkenik izan da luzaz, urtetan, herrian, kirika izenpetzen din. Beraz, baut eh, maraskiri, marazki irri, erriten hori eriten dute, marazki karikatur, eh, baut andana baten eh, bulegoan, berbadan noizpait uh, publikatuko <laughs> ditut, ez dakit balio handia duten, baina, beraz, baut hori, eta aspaldidanik, hau denboratik. Laugarrenan nintzalaek ustaitzen ustaitzeko seminario tipian, jadanik ene buleguan eh, txeman zituzten alako marrezki batzu, eta apes, eh, apes nausi batek eh, aparte erantzan, mehesi zinuke kamporatzia. Benen beharrik apes gai zira, ez atxikitzen zitu. Ene iduriko, behar zan eran, apes gai zira eta hortakotz kamporatzen zitugu, etzen nola pasatu. Eta geostik beti segitut, deusik eh, ikasi gabe, baina baut eh, marrazki andana bat. Beaz gai hori, umorea, nola baliatu. Nik erran ezake, kusi behar da nori, eh, nori, nori buruz eiten duzun marrazki horiek. Ez dute denek gure kultura bera. Bon, guk erraiten du eta frantzesek eta guait entzut ditut uh, iratian, la goloazuri eta hori haizu direla. Benan beste zonbaiten dako, ez da bate hori uh, uh, ulertzea errex. Ez kasu egin behar da. Kasu egin behar zen. Hoi behantei da. Beraz, erraiten dut... Kasu egin behar zutela? Hala. Kasu in. Charli Abdokoek? Hene iduriko. Beraz, bada, bada mugabat. Hene iduriko bada. Mugatik hat joaiten balimazira. Eniz bat eseur. Menunden muga. Hori da. Hori da hori da, bakotsak behar du ikusi. Baina umoriak berekidan ekarzen aldu beti alako mespresu bat. Eta hortaz niz beldur, mespresu hori. Normalki, irrimarra edo karikaturak ez tira mespretsu edo irain bezala, baina umorea da bakotsak nola hartzen duen azkenean. Baina pentsatzen dut, frangotan, umorearen azpitik edo nahasik badela mespresu hori. Ni horret niz, kampoan nintzala ikafen bordelen, mandeza hon komparazione. Bo, ene, nitaz trufatzeko, trufatzeko zen, bon, nik kompreintzen nint. Baina, ene, erakasle laguntzon baitek, erriten zahaten, tu e basko, tu kon. Biak, <laughs> erantzun behar da lakotan. Ez dakit. Bon, nik e, trufa bezala arzen nint. Baina, ez dakit. Hori gaizki arzen altzen, ere en izan hen kontrage, eh, en, eh, hortako kalituko. Eh? Baina kasu in behar da, nor duzun bix ea kulturan baden umore komprintzeko posibilitate hori. Hara, nik zer eran dezaken. Hortan utziko dugu, Monderni Katexism liburua edizio edo sortiko argitare txiak beraz argitaraturik. Ba. Eskertzen gomita honarturik. Mil Michel mil